ya la kunandia rikcharikuspa tantanakusan tusun una ya la kunandia la una la cuspa. Chu, mana tingichu, y ijalpa, mana chu, mana chu. Baila, baila el continente, el tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste no Chuviosas tardes, comenzamos unha semana máis divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Filispín Oxe día 3 de novembro, que tal André? Hola, que tal Ana? Estás un tanto mollada E eu sí, tamén bastante Bueno, pois pues eso, comezamos unha edición máis de divertimento para pequenos monstruos os en directo Mas si cadra nos podes estar ouvindo tamén en diferido En todo caso, benvida, benvido Estaremos aquí unha hora e media aproximadamente contigo Música Bueno, pues ya tenemos comunicación con nuestro compañero de, Radio serie Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues estamos aquí haciendo un poquito de introducción a este problema, ¿no?, De que que des en Radio Sede, en realidad, desde o vosso nacemento alá por 1986, pues un cúmulo, cúmulo de circunstancias, ¿no? 1986, 25 años ya de y a lo largo de tempo este, este tiempo hasta eh, pues, un mm, montón de, de que, que este, son sobre todo a trancos, ¿no? Son problemas, son dificultades. Sí, sí, sí, problemas. Bueno, eh, en todo este tiempo pasamos ya de todo, ¿no? Lo que pasa que, que, bueno, así que nos obligaren a cerrar y tal, pues no, y es la primera vegada que nos pasa esto, ¿entiendes? O sea que que bueno, yo no sé si es porque emitimos un la que emitimos en asturiano y tal, o, por qué, ¿no? ¿Eh? Si tuviéramos eh, eh, pues la, la como la tenéis en Galicia o como la tenéis en Cataluña o tal, pues pensaría, lo que pasa que sabes que aquí el asturiano pues non lle oficial todavía, ¿no? Nos estábamos remarcando esto, ¿no? O sea, la importancia de una emisora de radio pues, transmitindo las 24 e horas del día en bable, ¿no? Na vosa propia lingua, ¿no? Sí, sí, sí, en asturiano y y bueno, aquí hay una que yo como soy, que emite en inglés toda la programación y ahí sigue, ¿no? O sea, <laughs> a mí yo no tengo ningún conveniente con que sigan todos, cuantos más haya mejor, pero pero vamos, que la cuestión llega o sea, eh, la única que piensen que cierren es la que emite en asturiano. También es curioso, no, que en su momento conseguirades una licencia y que poco durara, no, rápidamente eso se veo atrás y contanos porque es realmente curioso, ¿no? Sí, esto fue en el año 2000, ¿eh? salieron las licencias comerciales y entonces, nosotros, pues bueno, como Radio SL pedimos, eh, pedimos una licencia de radio comercial, de aquella gobernaba y era una extinción del PP, los que gobernaban, eh, el presidente era Sergio Marqués, y, bueno, pues concediósenos la, la, licencia, pero ya terminaba, ¿no? El, terminaba ya el gobierno, a los tres meses entró el Partido Socialista y, también, o sea, los tres meses revocaron todo lo que había y, bueno, quitaronnos la licencia y además que, bueno, la persona que nos la quitó, que era el director de, eh, general de telecomunicaciones del Principado de Asturias, eh, pues eh, al poco de quitárnosla echaron de aquí para Cantabria y en Cantabria metieron y eh, pues do, dos años de cárcel. Eh? Bueno, dos años y medio, lo que pasa que despois deixaron Ilon dos para que no fuera a la cárcel, ¿no? o sea que, bueno, son todo despropósitos, entiendes? Uh -huh. era a implicación da, da vosa emisora coa comunidade? Pues, eh, ye, bueno, yo creo que, que, bueno, o sea, tiene muy buena acollida por parte de, de la gente. Yo creo que aquí, pues, eh, conozco la, la mayoría de la gente, ¿no? Conozco porque además, eh, pues bueno, fuimos en su momento la única emisora que, que eh, emitíamos los, o sea, narrábamos los partidos del Real Oviedo en directo cuando cuando estaban en tercera, no había ninguna otra emisora más que lo hiciera, ¿no? Y hicimoslo nosotros, entonces, pues bueno, eh, tenemos mucha integración con la comunidad, ¿no? Bueno, y a partir de ahora ¿cuáles son los pasos que estáis dando, ¿cómo están las cosas bueno, nosotros eh, seguimos emitiendo por internet, ¿eh? en www.radiosl.net, ¿no? Lo que pasa que, que a partir de ahora lo que estamos haciendo es buscando otro sitio porque vamos a eh, empezar, vamos a entamar otra vez a, emitir por la FM. Porque cito unas declaraciones, porque a nosotros no nos cerró telecomunicaciones, nos cerró el jefe provincial de telecomunicaciones, ¿no? nos dio la orden de que teníamos que cerrar, pues bueno, porque llevaba mucho tiempo emitiendo, bueno, ideal, ¿no? Lo que pasa que, eh, pues bueno, una, envió una carta a la comunidad de vecinos donde nos eh, estábamos diciendo que o quitábamos la antena de ahí o eh, tenían, podían tener una multa de hasta 500.000 euros, ¿no? Entonces ya te obliguen los vecinos a cerrar. Claro, porque vos estabades, digamos, en un local de una asociación de vecinos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, tuvimos, eh, sí. hasta debemos llevar como tres años en esa, en comunidad. Y un poco se fue el, local, el local tenemos lo alquilado, ¿no? A un señor. Ajá. No, lo que llega de, la comunidad de vecinos llega donde teníamos puesta la antena. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pues nada, vamos, estamos buscando otro sitio donde poner la antena eh, para empezar a emitir, porque lo que te decía, que este señor hizo unas declaraciones a un periódico de aquí de Asturiano, que también y el único periódico en Asturiano, que se llama Les Noticias, y dijo que nosotros que no teníamos ninguna orden de cierre ni, ningún expediente abierto, ¿no? Entonces, bueno, viendo esas declaraciones, pues lo que vamos a hacer y es que a emitir outra vegada, non? Uh -huh. sí. Bueno, pois, eh, como poden facer os, os ouvintes de Radio Filispín ou de calquera outra radio comunitaria, no? solidaria con, con vos, para botarvos unha man ou, a, a, digamos, expresar o seu, o seu apoio e todo iso? Bueno, no, yo, yo creo que lo que facéis ahora mismo ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues que se entere todo el mundo de que eh, pues bueno, hay, gente que tiene poder ¿eh? y que, pues bueno, tienen el poder suficiente como para, eh, o sea, quitarnos una FM o como tal, bien sean políticos o bien sean eh, jefes provinciales de telecomunicaciones como este, ¿no? O sea, que tienen el poder y úsenla, en vez de usarla para otros fines, úsenla para esto, ¿no? Para hacer daño a los que, pues bueno, tampoco tienen tantos, <laughs> tantos perros, ¿no? Como decimos aquí, mm. O sea que, porque eh, hay otros emisores por ahí que yo sé que ellos echaron una multa de 80.000 euros, pagaronla y siguen emitiendo con publicidad, ¿entiendes? Claro. Entonces, nosotros eso no lo podríamos hacer. ¿eh? Pero yo agradezco vos eh, mucho, ¿no? El que me hayas llamado y que, bueno, pueda contar esto a los oyentes de, del Ferrol también. Bueno, pues nada, de lembrar que estamos en comunicación con esta persona, ah, eh, preguntamoslle o, o nome. Eh, sí, no? Eh? Non, non dixiste o como, nome. Te, como te chamabas? Que non vamos ah, nota. Ah, sí, yo llamome Sonso Mariño. Sonso Mariño. Bueno, Mariño. pues comunicación con Sonso Mariño de Radio Sele, unha radio que está na, na cidade de, de Oviedo, non? Sí, en, estamos en Oviedo, sí, sí, sí. Moi ben, pois a verdade é que foi todo un placer además poder eh, falar nas nosas propias linguas, non? Sí. Antes pois comentabas que nos eh, parecía que estamos como a un chanfo máis arriba en canto posibilidades, sí. non? As, as emisoras que facíamos o posible os programas que facíamos posible a radio en galego, mais eh, para un pouco eh, relativizar esta túa <laughs> impresión de certa que os medios en galego aquí no noso país están mm, bastante en, en capa caída, non? O sea, están tendo sí. moitos problemas, moitos yeah. pechan por problemas de financiamento e outros non o fan porque non son rendíveis, non? Entón, pois, eh, que se que desde unha luita, digamos, común de, de todos esos países non do Estado español, ¿no?, esto de poder transmitir nas nuestras propias lenguas, na nuestra propia cultura e con nuestra propia forma, ¿no? Claro, claro. Mira, nosotros que aquí no tenemos nada, bueno, tenemos la nuestra nada más, la Radio Sele, que lleva que emiten estudiando. Yo este verano, precisamente que tuve en Ferrol, eh, tuve en A Coruña, eh, eh pues sí, un poco de vacaciones y tal, que Galicia, vamos, encanta. Y un... <laughs> mucho, Entonces, eh, siempre que voy, siempre voy escuchando los medios que salen ayer. Muy bien, pues ya sabes, cuando pases por aquí no dejes de pegarnos un toque para hacer una visita aquí a Radio Feliz claro, eh, confraternizar Bueno, pues un aperta, que vaya todo bien, y seguimos en comunicación y en contacto con esa boa nova de que pronto pues, de esas vuestras emisiones en frecuencia modulada ahora mismo seguides emitiendo en vía internet Di, coméntanos de nuevo a túa a eh, página web para yo un vistazo todas. Sí, www.radiosl.net. Eh, ahí estamos. Muy bien, moito obrigado. Gracias. Muchas gracias. grazas. Eh. Un abrazo, un abrazo para yo. para Divertimento, divertimento, Monstruos. Monstruos. eh, Ana Luzaco Podo facerte cosquillas Sí Con que? Espera, a ver se encontro algo en el bolsillo Bueno, estos eran Distorsión Rebelde de Puerto Rico Una banda puncarra de, de Puerto Rico Y a veces se chamaba Afectados por la Radio Y é que non é para menos Segundo que vamos a contar que antes vos anunciamos ¿Qué rompiches? Eu eh, nada. Siempre me botas a culpa a mí. Pues saben dos copas, eh? bueno, cuéntate algo, a ver. A ver, voy a contar esto que tenía aquí. De Radio Cele, Radio Cuca. Hola a todas. A maioría xa sabedes de que vai este tema, pero por se acaso farei un pequeno resumo. O novo inspector xefe de Telecomunicacións de Asturias comenzou hai algo máis dun mes unha campaña que poderíamos clasificar de mafiosa amenazando as comunidades de propietarios dos edificios onde temos as antenas de Radio Sele e Radio Cuca, con medio millón de euros de multa se non identificaban os propietarios de dichas antenas ilegales, según as cartas. O envío destas cartas é un acto de mala fe en toda regla xa que por un lado ambas emisoras estábamos emitindo eh, levábamos emitindo casi tres décadas co que estábamos sobradamente identificadas en telecomunicacións como para que se queren algo de nosotras se dirixan directamente non amenacen con sancións desproporcionadas aos nosos veciños. E por outro, amosan un claro descoñecemento da súa propia lei, xa que non vale de ningún modo interpretar que as nosas emisións sexan ilegais, como eles din, senón como moito alegais. Eh, Por este motivo, levamos máis dun mes realizando todo tipo de accións contra ese injustificado ataque e recibindo o apoio e a axuda da maioría de vosoutras. Así que hoxe quixéramos pediros un novo favor, O próximo martes, día 13, pensamos en facer un envío o máis masivo posible de emails, faxes e chamadas de teléfono á Dirección Regional de Telecomunicacións para manifestarlles a nosa máis furibunda oposición ás súas formas. O texto a enviar sería este. Porque los colojos de esos que se llaman las pulgas, los ellos han provocado una situación A Xefatura Provincial de Telecomunicacións de Asturias Ante as actuacións promovidas desde a Xefatura Provincial de Telecomunicacións de Asturias contra as emisoras de Radio Sele e Radio Cuca, instando as comunidades de veciños onde se atopan a identificar aos propietarios das mesmas, creo amosar ao meu absoluto rexeitamento este tipo de actuacións e a calquera outra que supoña unha ameaza para a continuidade das radios libres e comunitarias. Eh, como última hora, podemos decir que a comunidad de vecinos donde se atopa Radio Crash acaba de recibir la misma carta que recibimos en Radio Cuca e Radio Sele. No podemos permitirlo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. ¿no? Ahora sí, este fue aquí pues todo un camino ¿no? de procura La toparnos finalmente porque nuestros destinos estaban ahí eh, bastante claros con Alberto Camacho. Camacho. sí, sí, sí. Bueno, tienes eh, integrante de Radio Cuca. Sí, efectivamente, de, la asamblea de, Radio Cuca. Bueno, fálanos así un poquillo. ¿Qué es Radio Cuca? Pues eh, Radio Cuca es una radio libre que, emite, que emite la capital del Principado de Asturias, desde ya pues eh, hace 28 años. Forma parte de un club cultural que es el Cultural de Oviedo, que tiene, tiene también otras actividades, como una biblioteca, un grupo de montaña y demás. Eh, la principal actividad que, que fae es la radio. Bueno, pues es una radio libre, eh, en, en asamblea, que recibe subvenciones de ninguna institución pública ou privada e que tampouco pertenece a ningún, ningún partido, sindicato, colectivo, o sea, lo hacemos todo entre nosotros e nosotras. Mm. Bueno, vos levades funcionando moitos anos, non, aí en, en Oviedo. Sí, sí, sí, o sea, como club cultural 30 e tantos e como comunisora 28. A mí cadroume hai algúns anos nas festas do Vieu que recomendo a todo o mundo porque están moi ben, son fantásticas, das mellores que teño visto. Despois das de Lugo, pois aí están as de Oviedo. e <laughs> que montastes, supoño que faredes todos os anos, un unha especie de, de posto, non? Non sei como lle chamades aí. Caseta, sí, un, podría ser. Un chiringuito. Sí, Todos os colectivos sí. aí en Oviedo montan chiringuitos, moitos deles, e entre eles, pois o o da Radio Cuca, e me acordo que fixen ali algunhas fotos e tal, me gustou moito esa, esa historia. E así que sodes unha radio pois que vos autosestionades, estades en contacto coa comunidade, non? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos tenemos trato con, con a comunidade de vecinos habitualmente. Uh -huh. y, tanto trato, tal trato que compartís local, ¿no? Sí, de hecho, nosotros estamos en los bajos, alquilados, y, tenemos la antena puesta en el, en de la comunidad, y luego los bajos, pues donde tenemos el local de la asociación con la emisora y la biblioteca. Algo similar o que puede pasar con Radio Sele también por de Oviedo, ¿no? Una cosa parecida. Mm, sí, lo que es que en el, en el caso de Radio Sele eh, la historia es que ellos están en, un piso, nosotros estamos en el bajo del local y ellos eh, forman parte de un piso. Y es similar a lo que sería, por ejemplo, Radio Crash en Sison. En Sison, sí, Radio Crash. Bueno, ambas, las eh, tres, en este caso Radios Libres de, de Asturias, pues ustedes un problema ahora mismo coincidente, ¿no? Sí, además, eh, ya hay noticia porque ayer mismo ya le tocó a Radio Crash también recibir esta notificación. Sí que es en, todos los casos es igual, es que se cambió al jefe de la futura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, dependiente del Estado español. Claro, del Ministerio de Industria. Sí, sí, exactamente. Y este, esta persona, eh, digamos que está identificando las empresas que considera ilegales. Entonces, después de esa identificación, eh, mandó una, un requerimiento a las comunidades de vecinos eh, instando a que se, digamos, se, quién es el propietario de esa, de antena que emitía ilegalmente. En el caso de que no se hiciera notar la multa, la posible multa podría llegar a la, a la comunidad de vecinos, a los propietarios, y en el caso de que nos hagamos cargo nosotros, en este caso Radio Cuca, pues, que es en el caso en el que estamos, tendríamos que ver qué, qué trámite administrativo continúa. En el caso de Radio Sele, debido a las diferencias con la comunidad de vecinos y a que pues, ellos se veían menos fuertes, se entrevistaron con este señor en telecomunicaciones y, y el trato fue bastante malo, pues quisieron quitar la antena preventivamente y nosotros, sin embargo, no, nosotros seguimos emitiendo. radio se le emite a través voz a frecuencia ahora mismo? ¿Algunos contenidos eh, sí, eh, con, nosotros, a Radio SELE, el, el 107.3, que es la nuestra frecuencia, nosotros lo que hacemos es que por la mañana tenemos emisión nuestra y por la tarde, mientras no haya programa en directo nuestro, emitimos Radio Sele. Eh, ¿Dónde se puede escuchar? ¿Vía streaming también? Sí, sí, sí, en www.radiocuca.org a nosotros. Radio Cuca, sí, como con las letras, Cuca. Sí, Cuca, sí. Mm. Y, y, en, en podéis escuchar Tele, que además ya es la única emisora en toda Asturias que emite, que emite en no toda su programación para más INRI, ¿no? Podríamos decir, de encima, ¿no? Además, ya una emisora perconocida... per ti, porque eh, está emitiendo fútbol y en todo el mundo del asturianismo, sí que tiene una importancia muy grande, muy grande. Entonces, claro. está muy implicada, digamos. Les ha venido muy bien quitárselo de en medio a ellos. Eh, una cuestión, eh, porque parece bastante complicado, ¿no? ...la estrategia bastante, mm, digamos, perversa ¿no? por parte de telecomunicaciones, no sentido de que claro, el o que, eles que fan é ir pola vía eh, de ameazar a quen vos acolle, ¿no? Na comunidade, na, na asociación de veciños, non? É dicir, entón, pois aí, é dicir, si o, a directiva de turno pois decide que será eh, eso que a cuestión está bastante chunga, pois eh, vos poden pedir que se de emitir, ¿no? Que tedes antena, ¿no? Un poquiño, sí, o sea, quizá, digamos que a decisión xa non dependería de vos, sino que estaríades digamos que condicionados por esa otra decisión después da, da amenaza ¿no? de, de turno, ¿no? Efectivamente, nosotros de hecho calificamos actitud de, de mafiosa, porque además la carta está mal redactada, por ejemplo, tiene un defecto de forma en el sentido de que amenaza con la sanción máxima, que son de 500.000 euros, pero no, no, no avisa de la sanción mínima, que son 500, que es una cosa obligatoria en cualquier sanción administrativa, cualquier texto legal. Y, por ejemplo, es una cosa que ya, ha ocurrido hace años con una emisora denominada Radio Elo, la emisora libre de Orcasita, que por el mismo motivo fue obligada a cerrar por la Asociación de Vecinos de su barrio en Madrid. Entonces es la, intención de este, de este señor, que claro, al jugar con un elemento externo, como es la comunidad de vecinos, pues intentar ver que ocurra como con Radio Cele. Lo que pasa es que en este sentido, tanto Radio Cuca como Radio Crash tenemos buena relación con, el vecindario. Ajá. Cale, digamos, eh, a respuesta que vos pensáis va a dar a comunidades de vecinos, o sea, a asociación de vecinos. nese sentido. Vos tedes algún xa adianto de que vai ser a resposta e de ter o apoio deles? Es, mm, porque claro, é difícil, non? Habrá moita xente, non? Xente que un pouco comparta a, o tema das radios libres e outra xente que non o entenda ou que non o comparta directamente, non? Eh, sí, no, na, nas comunidades como, se sabe. Como yo una comunidade de, de propietarios, nosotros el pago que tenemos ya de personal con ellos Ajá. y los que nos, sea, fueron ellos los que nos, a los que les llegó la carta, la presidencia de la comunidad, y, y, directamente dijeron que el problema era nuestro y que, por ellos no, nos preocupemos. Ni lo entienden muy bien ni están preocupados. Nosotros además nos hicimos responsables desde el primer día de, la propiedad de la antena. Eh, em, explícanos un poquito para que se entienda... saiba, ¿no? hay un vacío legal con respecto a, los medios comunitarios inda que a nova lei do audiovisual que saiu hai algúns meses si recoñece esa, digamos, en, ademais dos medios eh, privados e eh, públicos, pois os medios comunitarios, non? E, mm. polo tanto, ata agora, o mesmo agora mesmo, non hai posibilidade de solicitar ningún tipo de licenza, non? Co cal, digamos, o requerimento é bastante perverso, non? Porque non tedes licenza porque non hai esa posibilidade legal. Efectivamente, nosotros, esta, este requerimiento administrativo nos ha llegado, según la legislación antigua, ya que la nueva, la del 2010, eh, necesita todavía el desarrollo autonómico. Y aquí, como está la situación política tan complicada, la que hay un partido regionalista que gobierna en, minoría, pues no está desarrollada. Entonces, nosotros ya anteriormente a todo este problema ya habíamos tenido un, un, debate interno sobre si con la nueva ley queríamos o no legalizarnos, ya que en las comunidades autónomas donde está ya desarrollando esta ley, por ejemplo el caso catalán, que tiene una, una salsa, una red de, radios libres muy potente, este desarrollo de la ley lo que ha hecho ha sido legalizarla. En concreto, hoy Radio Pica, por ejemplo, tenía un, juicio en Barcelona por, con, otra historia distinta, por derechos de, de gestión de autor. Pero Radio Bronca está teniendo problemas, eh, Radio Línea 4 también. Y luego nos, digamos que como ya teníamos trabajado el tema legal, digamos que esto sí que lo hemos podido llevar un poco más adelante. Entonces, en la práctica, nosotros consideramos que con la legislación vigente, que es la antigua, nosotros no somos ilegales, sino que en todo caso tenemos una situación de alegalidad, ya que nuestra antena no es privatizada, el 107.3 donde emitimos nosotros tampoco lo tenemos privativo, somos una asociación sin ánimo de lucro, nosotros estamos legalizados como asociación cultural, y eh, una de las posibilidades que se plantean es que con la nueva ley, al en teoría reconocer, que luego ya digo que eso está por ver, la labor de las radios comunitarias, podríamos tener, digamos, una cuestión legal a nuestro favor. Pero como la ley es de una manera y luego la aplicación es otra, no sabemos muy bien cómo, qué es lo que puede pasar. Bueno, eh, vamos a ir un poquito también ahora a las cuestiones prácticas, ¿no? ¿Qué se a hacer? porque sabemos que hay previsto un maratón para janeiro, coméntanos. Pues de momento lo que, lo que hemos hecho ya ha sido, aparte de una campaña de publicidad por las webs y demás, eh, una campaña de envío de faxes, emails, teléfonos, también se hizo una concentración delante de, de telecomunicaciones, que bueno, estuvo bastante bien. Eh, lo que tenemos pensado hacer en un futuro y eso, para mediados finales de, de enero eh, hacer un maratón, invitando a todas las radios libres y comunitarias que quieran aportar su, pues, experiencia y pues bueno, algo, de emisión, algo grabado, ya sea nuevo o, de programas, programas antiguos. Eso para enero. Luego estamos dando charlas eh, y talleres de radio, tanto pues se ha dado en Santander, se están dando en diversos lugares de Asturias, en Madrid, eh, seguramente para enero o febrero también queremos ir a Galicia, Coruña y, Santiago. Y luego también tenemos pendiente hacer una campaña de promoción y difusión de, las radios libres. Eh, tenemos una coordinadora de radios libres y comunitarias aquí en Asturias y le de sacar algo de propaganda. Aprovechando esto, pues dar a conocer digamos, a la calle, al público con un cartel, un panfleto explicativo y pues, algún tipo de actividad que se nos pueda que nos pueda ocurrir. Ahora básicamente es, propaganda a nivel público, charlas y el maratón de, finales de enero. Bueno, pues nos también ya estamos ahí, eh, digamos, divulgando ese maratón para poder participar en él y en la medida de nuestras posibilidades, según acordemos, como emisora o a nivel particular. E, bueno, pues seguimos en contacto, ti nos disesches hai algún momentiño pues, que iades vir por aquí por, por Galiza, cerquiña de nós, por Coruña, pues igual te, pues, hai posibilidade de, de, de cadrar con vos lá en Coruña ou por aquí, xa veremos. En calquer caso, bueno, pues, eh, si tes algo máis que decir antes de findar, algunha acción así directa, ademais desa que houve aí atrás de envío masivo de emails a Sefatura de, de Telecomunicacións, dese indeseable, no, que tedes aí Eh, en este caso concreto a vos, que vos tocou, a gorda. Por certo, unha cuestión, vos tedes, porque vos agora tedes aí como presidente da autonomía a, ao ilustre este ilustrísimo, ilustrísimo ex ministro de fomento Álvarez Cascos, ¿no? E, bueno, sí, como ten algo que ver daquela eh, fomento, no, Ministerio de Fomento con todo isto que está, o digamos, o ámbito no que se no que ten que ver as telecomunicacións, vos ¿Baches algún tipo de conexión? O sea, <laughs> con, o no, una casualidad. En principio pensamos que no. Nosotros, de hecho, pensábamos que telecomunicaciones estaba relacionada más con el Principado que con, que con el español y, no, en principio es algo que mm. viene, de, viene directamente del Estado y es de una, de una casualidad, de que el anterior jefe de telecomunicaciones con el que había un trato bastante correcto se jubiló. Y al principio solamente una cuestión de mala suerte. Claro. Sí, porque le a ahí un par de meses con él y madre mía, que te montada. Sí, sí, sí, no, no, la verdad es que el paisano vino con nada, pero bueno. Bueno, y una, una última cuestión. A inquina de este elemento electrocomunicativo, <laughs> por así decirlo, <laughs> eh, eh radios libres o también des constancia de que está indo a radios privadas piratas, mm, digamos? Eso no lo sabemos, porque aquí hay una situación bastante peculiar, que es que el espacio radioeléctrico asturiano no está, no está lleno, o sea, tiene un montón de, huecos, por lo cual no se puede utilizar el argumento de que estamos molestando. Entonces, mm, yo sé que existen las emisoras, digamos, habituales que son ilegales, que suelen ser las de música latina o las religiosas, existe alguna, pero no está habiendo mayor problema. Por lo menos, claro, al no haber trato, lo que yo sepa siguen emitiendo. O sea que Radio María ahí en la zona de Sison, de Ovieu no ten problemas con este elemento. Eh, pensamos que no, Lo que sí que tuvo problemas es una pequeña emisora municipal que funciona también como... Nosotros tenemos trato con ellos. es, dibujo, que es de un, de un pueblín del, del Consejo de Mieres, y es una emisora que pertenece al ayuntamiento. Hmm. O tiene subvención, pero, funciona de una manera bastante... Independiente, pues, Nosotros, de hecho, nos colaboramos todos los años con ellos en su maratón, y dio la casualidad de que el mismo día que estábamos concentrados en telecomunicaciones, llegaban ellos con un concejal de allí de, Mieres para, para ver qué estaba pasando porque ellos ya se había llegado la notificación. Y eso que ellos son, o sea, yo os digo, pertenece al ayuntamiento de Mieres. Bueno, pues esta fue la conversa con Alberto Camacho, integrante de Asamblea de Radio Cuca. Cuca vende cucaracha, ¿no? Sí, sí, vende cucaracha. Una radio do... <laughs> Una radio libre de obvio. Vos pues convidamos a todos a visitar a, pues, su página web, repítenos. Este, www.radiocuca.org ORG. Bueno, porque ali vas es pues, además do streaming de radio Moita información lo que está a pasar y nada, pues, a nuestra solidaridad con compañeras cos compañeras de Radio Cuca do Vieu Con Radio Sele de Vieu también Con Radio Crash de Sison y con todas as radios libres del mundo eh, bueno, estamos en contacto, seguimos en contacto para pues, coordinar cualquier tipo de actividad en la que nos podamos participar. Un saludo, Alberto. Igualmente, un saludo a vosotros, muchas gracias y ya hablamos para el maratón, a ver si, participáis. Correcto, un, una aperta. Venga, gracias. Siendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. se muere otro río, se muere ya no creo. been searching for. You drive me crazy. 77 feim allò que mos agrada fer, ràdio. És una cosa que a primera vista sembla molt senzilla. Ja me diràs, fer ràdio. Agafar un micròfon, agafar una taula de mescles, palanques que pugen i baixen, clavijes que has de girar a mà esquerra o a mà dreta un ordenador, dos ordenadors, tal vegada, un poquet de vi, per què no dir-ho, consumir substàncies que hi ha gent que considera il·legals, com per exemple la marihuana, però, amics, la ràdio a vegades <laughs> no, no és tan fàcil. Fer ràdio, que és una cosa que en el principi ens va semblar a tots molt simple, que inclús mos podia solucionar, una manera de viure, s'ha convertit en algunes persones que estan participant en Ràdio 77 com una manera de llançar un missatge al món i un missatge coherent i sobretot un missatge que sigui revolucionari un missatge que intenti garantir els drets fixar responsabilitats i que negui o com a mínim no s'agenolli a davant de les estructures que nosaltres consideram estructures de poda. Unes estructures de poda que no sempre estan ben explicitades, que no sempre se veu amb, amb claredat, perquè per això ja vivim en un món de consum, món d'idees superficials, un món de relativitat, un món de confusió... Però nosaltres... Jo... <laughs> Tenim, tenc, la filosofia de, de fer una feina profunda i no deixar-nos enganar. No, no caure a les primeres de canvi a unes reflexions poc, no vull dir poc profundes, però que són reflexions que tal vegada ja haurien d'estar assumides. En definitiva, mos agrada el reggae, mos agrada la música, mos agrada sentir-nos lliures, mos agraden les línies de baixos, de cançons com aquesta. Creiem fermament en la llibertat, però una llibertat entesa des del nostre punt de vista. Una llibertat que no és la llibertat de triar entre marques o entre dos partits polítics que se diuen majoritaris. Creiem en la llibertat de veres i la llibertat de veres es pot triar i dir no en aquest sistema. 28 de desembre d'aquest 2011 que ja s'acaba, era el dia dels innocents i n'hi va haver d'innocentades, bastant grosses. Ah, per cert, lo de Nundargarín no és una innocentada. La Casa Real està imputada en casos de corrupció. però no volíem xerrar de casos de corrupció ni d'històries surrealistes, sinó de coses que varen passar. Per exemple, ahir eh, els companys de mitjans de comunicació alternatiu um, varen estar llançant a la, a la xarxa un missatge que va ser uh, mentida, però que en el seu moment va ser interpretat com a, com a vertader per molta de gent, xerrant de el company Rafael Cuesta i del seu informatiu Mas Voces, que se du a des de ja fa un bon grapat d'anys i que cada divendres tot i diverses problemàtiques que els han acompanyat, i de pretén donar una visió diferent, eh, com a mínim una visió eh, alternativa o una visió real de lo que succeeix al món. Um, no volen dir que mos de creure ni una visió cegament ni s'altra, però com a mínim està bé cada vegada més tenir mitjans de comunicació contrainformatius que donen punts de vista diferents de lo que passa al món, que no tot ha de ser vistas de prisma, de agencias de noticias mayoritarias, etcétera, etcétera. Pero Rafael Cuesta, en el informativo Más Voces, va estar ahí. ahir de que el nuevo gobierno español otorgará licencias gratuitas a todos los medios comunitarios. En este informativo del 28 de diciembre, Más Voces eh, tant més Voces com multitud d'emissores comunitàries de tot l'estat espanyol van donar la notícia de que el Partit Popular volia aprovar en el Consell de Ministres d'aquest divendres el decret que regulava i legalitzava la situació dels projectes socials de comunicació. Aquesta notícia que, com dic, va ser donada el dia de 500 és una notícia falsa que que bé, que de qualque manera cercava cridar l'atenció sobre la flagrant situació que viuen els mitjans comunitaris a l'estat espanyol, eh, en bona part per culpa de les autoritats i les administracions. No? I per aquesta campanya, els participants de la, red, de la xarxa de mitjans comunitaris, la red de medios comunitarios, eh, des de la seva comissió de comunicació, varen unificar la versió d'aquesta notícia i, a més, eh, la varen, la varen donar a conèixer a través de mitjans locals, comunitaris i simpatitzants eh, d'una manera bastant secret, secreta, no? De manera que no se va enterar a tothom, no? Però mm, la seva, la seva imatge, el seu missatge no volia doncs, només ser una broma, una broma que pot aparèixer contínuament de mitjans de comunicació en aquestes dates, sinó que se va tractar d'una acció col·lectiva i política que volia visibilitzar precisament la que és considerada com una indefensió, una precarietat i una persecució que pateixen emissores eh, lliures, autogestionades, comunitàries, populars de l'estat espanyol i de tot el món. No? La idea era que se pogués xerrar d'aquest tipus d'emissores anunciant una més que desitjada normalització d'aquests mitjans comunitaris però que efectivament seria bàsicament una utopia en un sistema neoliberal en el que acaba d'entrar el Partit Popular i on a nivell estatal els ministres tenen negocis privats a través dels quals segurament intentaran, intentaran legitimar els seus interessos. no tenem, no tenim una idea precisa de quanta de gent escolta aquest programa, ni si sou molts, ni si sou pocs, ni, ni quina ideologia que predicau, ni amb què vos sentiu identificats. Sigui com sigui, en aquest moment esteu sintonitzant, criticant, i això és lo important. Aquest és un programa que fa moltes setmanes, mesos, cinc mesos en concret, que no emetia en directe ni xerrar-ne d'emetre des dels estudis de Ràdio 77 en aquell moment ubicats des de ben enmig, des, de, des del centre de ciutat, a Mallorca, molt a prop de la plaça del Banc de Soli, on estarem encara un parell de setmanes, però d'un lloc on en un parell de dies, un parell de setmanes, també eh, mudarem per anar a un espai que definitivament sí serà l'espai de, de Ràdio 77, o això, o això esperam. Continuem aquí fent ràdio alternativa, donant contrainformació, esperant moments que estan a punt d'arribar i en els que aquests programes no seran els únics que s'ematin perquè amb tota probabilitat aquesta emissora està en un procés de canvi i d'ampliació de continguts i mm, tot esperant que aquestes emissions que feim de manera regular ja cada divendres no només siguin unes emissions regulars per satisfer les nostres ànsies de poder expressar-nos a través de ràdio, un mitjà que coneixem perfectament i el qual estimam i respectam moltíssim, sinó que també sigui una emissora que a poc a poc pugui anar incidint en tot vosaltres, en les vostres ments, a través d'aquestes zones eh, radiofòniques de la xarxa de xarxes d'internet, poder anar comunicant i donar a entendre una manera diferent de fer ràdio, una manera diferent de que la gent entengui que és un mitjà de comunicació, que allò que tenim a través de la televisió, la ràdio i el cinema no són mitjans de comunicació, sinó són òrgans que venen mercaderia, que venen productes que te fan a tu i a tu i a tu comprar, comprar coses perquè vos sentiu millors, perquè si no teniu aquests objectes que anuncien les seves empreses, no sereu mai feliços. El plantejament del capitalisme és que tu compris per sentir-te millor. Necessites obtenir aquell producte de luxe. Has de master aquell cotxe, però és que no ho veus. Has de master aquella colònia, t'has de follar en aquella tia, la que has vist a la discoteca, perquè si no ho fas no ets ningú. Consumeix pornografia, mires les seves pàgines guarres, tu d'energia a través del de el gest primitiu de la reproducció humana. I sobretot no mos escoltis, no fa falta. No necessites escoltar aquesta ràdio, t'estem molestant, estem dient coses repetitives, no estem parlant amb un missatge comercial que tu t'entri bé, no estem anunciant, anunciant res, no te volem vendre un producte, simplement i de manera molt directa volem incidir en la teva consciència. Volem que apaguis la tele, volem que tanquis sa ràdio. Volem que no vegis les seves pel·lícules comercials. Volem que no te creguis que un superheroi serà capaç de salvar el món. Volem que no pensis que la individualitat és allò que s'imposa en aquesta societat neoliberal. Volem que no pensis que l'amor que se ven a les pel·lícules de Chico Guapo, Chica Guapa, serà allò que te farà ser feliç, perquè això no te farà feliç. Això és tot una mentida. Una mentida que en els mitjans de comunicació, una mentida que ven el capitalisme molt ben arrelat a través d'estratègies de poder, de tècniques que tenen que veure amb la psicologia social i amb la psicologia de masses, que t'estan manipulant. Baby, baby, Però no, no mos escoltis. No t'és necessari. No fa falta que estiguis sintonitzant Ràdio 77 des de l'ordinador. Tanmateix, quan acabi aquest programa posaràs la tele i segur que trobes coses molt més interessants per veure. Yeah, baby. Però si en tot això que estic dient tal vegada te fa reflexionar d'alguna cosa, tal vegada te planteges que el model audiovisual que t'arriba a casa teva no és el que tu vols sentir, no desesperis. Aquest divendres que ve nosaltres tornem a emetre. Increïblement han trobat un col·lectiu de persones que compartim unes idees i fets molt semblants. Compartim el 95% de les coses. No som totalment unitaris, però sí que tenim un nexe comú, i és que és necessari construir mitjans de comunicació que no perpetuïn el mateix missatge que ja t'arriba, no des d'un, sinó des de 40 canals diferents. Thank Radio per la radio. Radio 77.